unajua bwana kinyozi alikosea akafitisha huko sasa akamwambia kumalizia ah, hiyo haiendi ah. haiendi hiyo mathalan uh, uh, yani unajitahidi wewe mwanzo ukifika kwa kinyozi cha kwanza unaambia musi ninywe ndio unamwambia hivyo kabisa ambie no hii msimamo kuishika inataka uwe na imani thabiti lakini ni wachache ambao wana msimamo huu sasa utakuta ni shekha amesoma lakini amezichonga chonga huko ameweka line mstari. Esha. Eh, eh, ameweka huku mstari huku sijui nini. Yaani ukiona picha yake akija kukufundisha. Hata ndio maana hata hadithi uh, katika muhadithi anasema idha ra'ayna ar-rajul ya'khudhu min lihati la na'khudhu haditha Lianao tala'a bi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wasallam sasa tuchukue hadithi zake kwa sababu yeye mwenyewe ana khiana ya mwenye afani kwa sababu kija kuangalia unasema eh, anaanza ah, kuanzia juu paka chini na kuangalia mwanzo hadha alkhabar min man hadha ma nafiq bihi limadha kwa sababu gani sisi hatuamwamini kwa sababu tayatalaa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anachezea sunna zake mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ma akhadha min lihiyati wala sha'ran mtume sallallahu alaihi wasallam hakuchukua katika ndevu zake hata nywele moja useme nikitaka bwana sina ndevu acha nizipige kijembe nizikuje hivyo sivyo bali hata ukisha kijembe ukafanya hivi ni madhambi tayari madhambi tayari ni madhambi tayari hata maana Sheikh Nasir Saad akizungumza anasema kwa ule ambaye ananyoa ndevu anakaa sasa kizee kwa sababu unazomuona mtu anavonyoa ndevu anakuwa na sura ambayo si sura kwa sababu mwanaume anajulikana kwa ndevu ndio sura mwanaume mwanzo wale mwingine anasema ladhi yahliq lihi atashabaha bin nisa sasa ule ambaye ananyoa ndevu anajifananisha na wanawake ورسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المشبهين بالمشبهات من الرجال mpaka walifika mpaka hapo akasema kuwa bwana huyu ananyonde bwana hiki katika laana hii zaka mtu ukija kumwambia hadha sunni atamwangalia sunni ma inda athar aina atharu ma nashuf asema tuone athari yake athari yake yakuwa ni mandhari yake kwa sababu hadi hiya rujula Sheikh Albani rahimahullah ali aliugua kuugua kaja tabibu haliq amenyoa akamwambia Sheikh ud'uli anasema ad'u laka Allah subhanahu wa ta'ala an yuzayyinaka bima yuzayyana bihi ar-rijal anasema nakuomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe mapambo yaliyopambiwa wanaume ngala dua eh, huyo ni alim huyo mrida lakini alimwambia ni na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah alipougua akapatiwa madawa akamwambia madawa ukiameza ndevu zitatoka anasema sitaki acha acha nikufe hivi hivi alikataa matembe hasa maulama angalia maulama walivyokuwa rasikhun fi sunna walivyoshikana na sunna mpaka kufa kwao anaona afadhali mimi nibaki hivi badala lakini nilizonga sifanya nini isiangu lakini siku hizi imekuwa vijana wao wakienda ni ashika na kuambia bana hii ni style lazima bana hizi si ndevu ananyoa huku qalilan qalilan anaanza ukisha baadaye anangoa kabisa anakuwa kipara sasa maenda hu athar ana nini ana mambari yote utakuta muhadithi mwingine anakuwa na tashaddud zaidi mpaka msalamiwi sema hadha yatalab hadha yaarif ndio huyu anajua anachofanya laif hata kusalami kabisa na kupita hivi kuna mmoja anafundisha nahwu sisi alikuwa hivi alikuja na karafeta sasa anatuambia sisi hadha ahsan min athawb anakusudia thawb ni nini kanzu anasema hadha ahsan min athawb na huko anatulisha eh, mguu wake huko sasa wanafunzi wako ridhia wanafunzi bibili sasa ni rududi juu sema za kunza doktora man anta sio sasa kwa sababu alikuja mpige wembe kabisa yani hiyo ni wembe kabisa ah! mpaka tunawaambia kulia sikuje sababu watu hawezi kubali hata hata na shara sababu hii ni sheria sio sisi kwa sababu salaf wasalafu walikuwa msimamo wao katika watu kama hao walikuwa hawasalamii watu kama hao walikuwa fanya hawasalimi kwa sababu ya talaab bi sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam ikiwa man ibn umar radiyallahu anhu ibnuhu bilal alifanya vipi alikuwa anajiza na kijiwe akamwambia la tafal hadha ambo sifanye hivi akamkuta kesho anafanya masallama alai ila ammat hakumpa salamu mtoto wako wala kumzungumzisha mtoto wake mpaka kufa kwake kwa sababu kuchezea sunna zake mtume sallallahu alaihi wasallam hasa ikawa ndio msimamo wa wema waliotangulia walikuwa hivyo mashahabu walikuwa hivyo wala mwana afanya anachezea sunna zake mtume sallallahu alaihi walishikamana nazo mpaka kufa mtume sallallahu akasitiza akasema alaikum sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin alaikum bisunnati sunnati shikamana sunna zangu na sunna za makhalifa hawa wanne hawa adhu alaiha bin nawash kama ana na magego sio mwenye kuogopa ya yakwate mathalan unasafiri unawacha kanzu unavaa mavazi ya mabwana la tufrih wa akhu usimfurahishe huyu afadhali kushika na mandhara ambayo ni mandhara jamii mandhara ambayo ni mzuri kwa sababu ni mandhara unaovaa ni mandhara ambayo iko na heshima atakuheshimu lakini ukivaa masuruali yaliyokubana ambayo yanakuchora ambayo swala zako zinakuwa na shaka shaka ndani yake kwa sababu unaposhona masuruali ina shaka shaka Sheikh Al-Albani anasema idha sajada ili yatayhi itajasamata anasema akisujudu matako yako nje na anaposwali hivi ya akini huku waka mwingine na mwingine mashaka ambao wagonjwa wagonjwa kutoa darasa anakaa hivi yani huku kwa sababu mzee ambaye anaonekana sasa anakaa hivi anajikunja hivi mbele ya watu sasa istatab tuvae kanzu tu mara moja badala kupata shida hizo zote vaka kanzu mara moja lakini hataki sasa nimekuwa ni ibtila ambao iko katika mujtama, imekuwa ni uzoefu huu ndio sasa maulama wanafanya na kwao ni ufahamu kwenye kuzungumza katika swala hili. Kuna swali lingine? Hana kwa Allahu wa bihamdi. Shukrani an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam.